Thank you. Բարև ձեզ։ Բարև։ Պարոն Աղաջանյան, պիտի սկսենք առատ տեղացած ձյունից։ Կարծես փետրվար ամիս է եւ սպասում ենք եւ չենք սպասում։ Ճիշտն ասած, որպես արտաբոց երևույթ պետք չէ դիտարկել փետրվարենցյան տեղումները, կարելի արտարոց համարել քանակությունը։ Բարդապես այս տարվա ձմերը ջնարատեր նախորդ տարիների համար։ Դա իր հերթին նաև խոնավության աշխարհը հետագա գառնացան ցանքսերի, ինչպես նաև աշնանացան ցանքսերի համար։ Շատ լավ ջուն է, երևի վերջինը չի, կլինեն էլի ջուն, այնպես որ արտարոց ոչինչ չկա, ոչ մի բանով այն չի վնասում որևէ աշխատանքի, նորմալ բնական երևույթ է։ Այսինքն գյուղատնտեսության բնակավարում կարելի է նաև սա ինչ որ միտեղ բնության ապարքև համարել։ Բնության ապարքև բուսաբուծության համար, համար Սա կարող են չարիք համարել այն անասնաբույսների համար, ովքեր զբաղվում են անասնապահությամբ, որոնք կեր չեն կուտակել։ Միայն այդքան։ Պարոն Մահաջանյան, փորձենք ամփոփենք 2016 թվականը։ Բազում հաջողություններ, ծրագրեր, նորություններ։ Խնդրեմ, մի քանի բառով ամփոփեք 2016 թվականը։ 2016 թվականը իրոք հաջողված տարի էր գյուղատնտեսության համար, արձանագրել են բավականին լուրջ ցուցանիշներ կապված համախառնբերքի հետ, ճիշտ է որոշ տեղ βέρքի քանակը ապահովելուն զուգընթաց մենք չեն կարողացել ապահովել որակ այդ առումով ինչ որտեղ քննիներ եղել են եւ տարեստարի այս երևույթը նկատելի է դառնում եւ մեզ հուշում է որպեսզի մենք հաջորդ տարիներին լուրջ ուշադրություն դարձնենք նաեւ βέρքի որակի վրա որովհետեւ արդեն մթերողները դրան մեծ ուշադրություն են դարձնում իսկ արտադրողները ինչ որտեղ ավելի շատ քանակ է հետեւիցան մարզում դրա համար եւ այստեղ նաեւ մենք ունենում ենք գնի առումով նաեւ լուրջ նվազումներ, եթե մենք կարողանանք ապահովել նաև բերքի որակ, ապա մենք կարող ենք նաև լուրջ տնտեսական արդյունքներ ապահովել։ Սպասենք, եթե արտարոց երևույթներ, արհավիրքներ բնական չլինեն, թեկուզ դեռ վաղ է այդ մասին խոսելը, որովհետև մեր աշնանացաները հաստորեն այնքան էլ լավ վիճակում չեն անցել ձմեռման, հաշվի առնելով որ աշունն էլ մի քիչ ցուրտ էր եւ ցանքսերը մեծ մասը փակալված չեն անցել ձմեռման։ Սպասենք եղանակները տեսնենք ինչպեսին կլինի եւ ըստ այդմ էլ մենք կարող ենք որոշակի կանխատեսումներ անել 2017 թվականի համար։ Պարոն Աղաջանյան, բնականաբար գիտեք, որ իմ հաղորդաշարը իստույլ է տալիս, որպեսզի տեղեկանամ հնարավորության սահմաններում ժողովրդում կատարվող անցուդարձին, հաջողություններին, ինչու չէ նաև անհաջողություններին, փաստորեն ստացվում է, որ արդեն Արցախցի հողագործը գնալով ավելի վստահ է կանգնում հարազատ հողին, դա ցույց են տալիս βέρքահավաք կարգի ժամանակ բարձր ցուցանիշները։ Ինձ հետաքրքրում է նաև այսպիսի հարց՝ իրացման խնդիրը։ Իրացման հարցում որոշակի դժվարություններ իրոք լինում են, հատկապես երբ տարին բերքարատ է լինում, այստեղ իրոք կան դժվարություններ, բայց դե դրանք երևի ժամանակի հարցեն, ժամանակի խնդիրը դրանք կամ ասկամած կշտկվեն։ Ցանկանում եմ իմանալ ձեր խոսքը այն հարցի վերաբերյալ, երբ արդեն մոտ, եթե չեմ սխալվում, 2 տարի է թե 3 տարի է, ինչ յուղի եւ յուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը ֆերմերներից գնում է փաստորեն այո բերքը առաջին տարին ես հանդիպել եմ նաև համայնքներում առաջատար ֆերմերների հետ որոնք կարծես փոքրինչ թերահավատությամբ էին այդ գործընթացին վերաբերում սակայն Օրեցօր համոզվեցին, որ յուղի եւ յուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը վստահելի գործընկեր է։ Ձեր կարծիքը։ Գիտեք ինչ, խոսում եք իրացման մասին։ Իրոք իրացման խնդիր կարելի ասել չկա։ Արտադրված ամբողջ քանակության բերքը դրանք իրացում են, բայց այստեղ ֆինանսավորում են հարցները, որ յուղի եւ գյուղատեսության աջակցության հիմնադրամը երևի ունի ազատ միջոցներ, որպեսզի կարողանա մթերած ապրանքի դիմաց անմիջապես վճարում իրականացնի։ Դրաբար վճարումը իրականացում է տարաժամկետ, կամ ծառայությունների տեսքով, կամ ապրանքներ են առաջարկում։ Քթի այստեղ է երբ գյուղացին ակնկալում է իր բերքի դիմաց գումար անմիջապես տալ, ապա այդ գումարը որոշակի ժամանակի ընթացք կտրվի նրան։ Քթի կայանը դրան։ Պարզապես Պարզապես ինչքան մենք արտադրենք, դրա սպառման շուկան կա ֆինանսավորման հարցն է, որ մենք ունենում ենք խնդիր։ Այսպես օրինակ յուղի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին վաճառել եմ իմ ծորենը, ու բնականաբար պետք է ես այդ գումարը վերցնեմ, որպեսզի նորից աշխատեմ։ Իսկ դուք ասում եք, որ դա այսպես ասած քայլարքայլ է կապարվում, այո։ Այո, կարող է որոշակի աջակցությունը տրվում է, բայց լրիվությամբ 100%-ով գյուղ եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը չի կարողանում բոլորին վճարումներ իրականացնել, որտեղ այդքան միջոց չկա։ Ինչպես խաղողի մթերումներ մի ժամանակ, օրինակ խաղաղագործները բողոքում էին, որ խաղողի մթերումը իրականացնում է անջապես վերամշակող կազմակերպությունները։ Նրանք էլ վճարման հարցը կապված է իրացման հետ։ Եթե իրացումը չի իրականացվում նորմալ ձևով, ապա այստեղ արդեն առաջանում են խնդիրներ։ Խաղաղագործության բնակավարի մասին կարող եմ ասել, որ երբ մեկնում էի գործողման, ամիջապես արդեն իսկ Խաղագործները գոհ էին, որովհետև հաղթում են Կարմիր շուկայում գտնվող գործարանը եւ անմիջապես իրենց գումարը ստանում։ Այսինքն արդեն գրանցվել է հաջողություններ առաջ խաղացում այդ հարցում։ Խաղողի կոնկրետ 2016 թվականի առումով կարող եմ ասել, որ մենք ունենք խաղողի լուրջ դեֆիցիտ, քանի որ մշակության աշխատանքները կապված պատերազմական գործողությունների հետ խաթարվեցին եւ մենք բերքատվության լուրջ անկում ունեցանք մոտորապես եթե չեմ սխալվում 28 ցենտներ 1 հեկտարից բերքատվություն դրա համար խաղողի մեծ պահանջարկ է եւ ինչ որտեղ նաեւ մարդիկ վերամշակում են փորձում են նաեւ դրսից խաղողներ գրել նույնիսկ խաղողության բնակավորը ոչարման հարց ինձ թվում է չի եղել Պարոն Աղաջանյան ձեզ այնքան է քաջածանոթ գյուղատնտեսության բնակավարը որքան որ հարազատ է այսպես ասած ձեր հարազատ ընտանիքը ընտանիքի պես ձեզ հոգե հարազատ է այս բնակավարը նախ ո՞րն եք համարում 2016 թվականի ամենամեծ ձերկբերումը դա պատմության մեջ առաջին անգամ մոտ 148000 տոննա հացահատիկի արտադրությունն էր։ Այդպես ցուցանիշ չենք ունեցել մենք։ Իսկ խորհրդային տարիներին ունեցել։ Խորհրդային տարիներին նույնպես չենք ունեցել։ Խորհրդային տարիներին հացահատիկի ցանկատարածներն էլ այդքան շատ չէին Խորհրդային տարիներին եղել է տարի, որ 27-ցեններ բերք են ապահովել։ Այն տարիներին բերքատվության ցուցանիշները իրանից շատ չէին տարբերվում, մի քանի ցեններով են տարբերվում, կարելի ասես կայուն բերքատվություն ունեինք։ Բայց այս տարի, անցած տարի մենք համարյա 26 ու 8, 27 ցեններ էլի բերք են ապահովել բերքատվություն եւ սա լուրջ ցուցանիշ է։ Իսկ թերացումը որն էր 2016 թվականը ըստ ձեզ։ Շնորհակալ թերացման մասին կոնկրետ չեմ կարող ասել։ Այսինքն, եթե փորձում եք թերթել 2010 թվականին, ու ես ասեմ, թերացում էլի կապած օբյեկտիվ գործոնների հետ կապած, այդ պատերազմական գործողությունները ապրելին Գառնացանի երրորդ ժամանակաշրջանում աշխատանքները մենք բաց թողեցինք եւ որոշ ծրագրեր որ նախատեսել են իրականացել չստացվեց կատարվեցին ավելուշ որը լուրջ ազդեցություն ունեցավ արդեն բերքատվության ցուցանիշների վրա մեքենա տրակտորային կայանների սեփականաշնորհումը այդ գործընթացի վերաբերյալ ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, ձեր խոսքը։ Կարևորը որ մեքենատրակտորային կայանները կան, գույություն ունեն եւ աշխատում են։ Կարևորը դրանց աշխատանքն է, թե սեփականության ինչ ձևով, սա արդեն երկրորդ հարց է։ Կարևորը որ դրանք լինեն եւ աշխատեն։ Սեփականության ձևով դրանք ավելի արդյունավետ կաշխատեն։ Ըստ ձեզ, եթե մեքենատրակտորային կայանները պատկանեին գյուղնախարարությանը, այսինքն պետությանը, կառավարությանը, ինչ տոկոսադրույքով ինքը պիտի տրամադրի իր տեխնիկան ֆերմերին Իսկ երբ ես եմ արդեն սեփականատերը, ես եմ որոշում, թե ինչ գումարով կարող եմ ես իմ տեխնիկան ձեզ տրամադրել։ Մեքենատրակտորային կայանները գործում էին գյուղ եւ գյուղատնտեսության աջակցության հովանու ներքո եւ այդ կապը առայսօր էլ պահպանվում է, քանի որ դրանք հիմնականում ձեռք են բերվել լիզինգով եւ այդ պարտավորությունները առայսօր դրված է եւ գյուղ եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի վրա։ Եվ սակավների փոփոխություն ինչքան ես եմ դիապետում իրավիճակին փոփոխություն չի լինելու։ Բանա Հաջանյան, մեքենատրակտորային կայանների սեփականաշնորհում ուսումը բարդ գործընթաց էր, որ միանգամից չկատարվեց, որովհետև աճուրքի հանվեց, փաստորեն գնորդներ չկային, ցանկացողներ չկային ու միանգամից կարծես հրաշքի նման կատարվեց, այսպես օրինակ Մարտակերտում Խոսրով Օհանյանը դարձավ մեքենա տրակտորային կայանների սեփականատեր։ Ինչպես ստացվեց դա։ Ես այդ հարցին ճշտոնար չեմ կարող պատասխանել, որովհետև այդ գործընթացը իրականացվել է Գյուղի եւ Գյուղատնտեսության հանրապետության հիմնադրամի միջոցով, սակայն խոսրով չլինի փողոց լինի, ինչու նա խնդիրը։ Կարևորը լինեն տրակտորային կայանները եւ աշխատեն։ Ինչքան շատ, այնքան լավ։ Ինչ նոր նորություններ, ինչ նոր ճանապարհներ, ինչ նոր արահետներ կբացվեն 2017 թվականին հողօգտագործողների համար։ Արդեն իսկ կան որոշակի ծրագրեր, դրանք ներառված են բյուջեում եւ 2017 թվականին եւ կմեկնարկեն նոր ծրագրեր, ինչպես նաեւ կշարունակեն նախորդ տարիների ծրագրերը։ Օրինակ ինչ նոր ծրագրեր։ Նոր ծրագրերը հիմնականում կապված են գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի հետ, որը ելևի մոտ ժամանակներս կընդունվի եւ ըստ այդ հայեցակարգի կիրականացվեն արդեն աշխատանքներ։ Նորությունները աստեղ, ինչպես գիտեք, մենք նախորդ տարի կազմակերպեցինք դասընթացներ, որոշակի քանակությամբ հողօգտագործողներ մասնակցեցին, ձեռք բերեցին սերտիֆիկատներ եւ ոչ միայն հողօգտագործողներ։ Եվ ոչ միայն ովքեր նպատակ ունեն զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Դրանց տրվել են որոշակի արտոնություններ հողի մշակության ժամանակ, ինչպես նաեւ պետությունը նախատեսում է գյուղացական շրջանառությունից դուրս մնացած հողերի լրիվ ծավալով օգտագործում եւ այդ հողերը, ինչպես հայեցակարգում է նշված, դրանք պետության կողմից կվարձակալվեն, խոսքը գնում է հիմնականում սեփական աշնորված եւ չօգտագործող հողերին եւ դրանք արդեն արտոնյալ դիմունքներով կտրամադրվեն նրանց ովքեր լուրջ կզբաղվեն գյուղատնտեսությամբ եւ կկատարեն նախարարության ինչպես նաեւ գյուղատնտեսության վարման կանոններով նախատեսած բոլոր պահանջները անձամբ մասնակցել եմ դասընթացներին գիտեմ ինչ ընթացք ունեցավ ինչպես ողջունվեց մեր հայրենակիցների կողմից այնտեղ կային այնպիսի ազնվորություններ ովքեր նոր-նոր են փորձում մուտ գործել այդ բնակավարը կային նաեւ եւ իհարկե մասնագիտացված կadrեր ձեր կողմից կստուգվեն արդյոք այդ աշխատանքները իհարկե իհարկե եթե դա պետական ծրագիր է ապա ծրագիրի ընդհանրում է նաեւ միջոցների ներդրում եւ մենք նպատակ ունենք այդ միջոցները կամոնտալ յուրաքանչյուր ներդրված միջոցի հետևից մենք իրոք հետևելու ենք որպեսի եւ իրանց օգնենք եւ նաեւ ցույց տանք որպեսի անհարկի շահարկումներ չլինեն։ Շատ բարի հողն է կերակրում մեզ բնության պարքև է Արցախում այս բարի բարեբեր հողը եւ բնականաբար հաջողությունները միանգամից չեն ծնվում, օրեցօր կան նորություններ, ինչը շատ ողջունելի է եւ ինչ խոսքով կցանկանայիք մենք ավարտեինք մեր հանդիպումը։ Իրոք եւ բարդ աշխատանք է գյուղատնտեսության մեջ աշխատելը նաեւ պատվաբեր է եւ ովքեր լրջորեն են մոտիկանում ոչ թե որպես զուտ բիզնեսի, այլ լրջորեն որպես գիտություն են մոտենում երկրագործության հողագործությանը, նրանք նաեւ արդյունքների են հասնում։ Իսկ ովքեր որպես եկամտի աղբյուր որպես բիզնեսի աղբյուր մոտիկանում նրանք երևի ինչ որտեղ ակնկալում են ներդրված գումարի անմիջապես 1-ին 10 փոխհատուցում ասենք, թե եւ այդպես չի լինում, հնարավոր է ասել 1-2 տարի աշխատես ընդհանրապես ոչինչ ձեռք չբերես, բայց եթե լուրջորեն ես զբաղվում, ապա հողը երբեք չի խախտում։